можна подумати, що револьверний постріл найзвичайніший звук на цьому острові, і на нього зважають не більше, ніж на гавкіт собаки. Раптом мені сяйнуло, що навпаки всі аж повклякали із жаху, тому нікого й не чути. Той дурень П'єр Бертікс не передбачив цю майже очевидну можливість. До кімнати набралося холоду. Давно змовкло від луння моїх пострілів, а у кімнаті племінницю дали шарлоні звуку. Ото старі дурепи, подумав я з відразою. Вони так і лишили б мене помирати. Певне, сидять, притиснувшись одна до одної, і тремтять у своїх страхолюдних нічних сорочках. зрадів цьому, що навіть забув подивитись на годинник, як наказував Бертвікс. Метрів за п'ятдесяти з другого боку вишневої алеї засвітилося. Майже відразу за цим спалахнуло світло ще в одному місці метрів на десять далі. Я не бачив, але зрозумів, що то вмикали зовнішні ліхтарі перед будинками. Минуло ще кілька хвилин. Було б уже зовсім дурницею застудитись, подумав я і натяг пальто. На алеї почулися кроки двох чи трьох чоловік. Один з чоловіків сказав, це певно тут. Я виснувся із вікна. Так голосно мовив я. Стріляв саме я. Хто це? спитав чоловік молодий квартирант пані Шарло. А це ви? Що сталося? На мене напали. Спробували вдертись через вікно. Певно, напасник ліз по тій стіні, тримаючись за ринву. Мене слухали мовчки. Вчора я собі уявляв натовп сусідів град запитань схвильовані обличчя, а сам я виступаю з помосту, ніби конференції. Нарешті озвався ще один. Цього разу жіночий голос. Господи, як це страшно. Хто тут? спитав я в свою чергу. Я Тарнек, а ще пан Делетре з дружиною. Ми почули постріли. Ви не хочете викликати поліцію? Зачекайте, я зійду вниз. Я засвітив лампу у коридорі, відчинив надвірні двері і далі, не чуючи жодної реакції з кімнати тих двох мумій, тоді увімкнув світло на ганку і пішов чиняти хвіртку. Дякую, що прийшли, сказав я цим славним людям. Не всі такі хоробрі, як ви. Ви не зачиняли віконницю? Ні. Люблю бачити світанок, коли прокидаюсь. Звичка. Ну, Після погроз, які отримали, ви мали б зачинятись. Чутки про мого анонімного листа уже розійшлися по всьому острову. З виду я знав поштаря Тарнека, а також подружжя Делетре, людей похилого віку, сумирних, вельми вони були у пальтах, замотані теплими шарфами. Причому пальта, вочевидь, були надягнені просто на нічні сорочки, на ногах сабо. Мешканці Тополевого острова дуже полюбляли дерев'яне взуття. Тарнек зайшов у садок. Де ж ваше вікно? Вон там. Власник, певно, заліз по стіні, тримаючись за ринву. Я почув, як відчиняється вікно, і ви не спали? Е, щойно почав був роздягатись. Я саме рипнувся до кімнати, що вікнами на той бік будинку. І ви звідти почули шум? Так. Я не причиняв двері, відказав я.